Geoe, minbe, abeita, pentsatzia, hukam prejune ziel, eta inu mentuz, pez, uzatek ila triste hoien behatzia. Bena, salbi uste labate hola agitu, eta lehen kantoien zündutela ikon prenitu diat, uh, eh, balin, ba, obehatu konila, izigarri eder behita. Kantai hoik oso oso ederki haitutuk, eh, oro gizonak tutuk. Heiago bazaitutuk udugdie e, eh, ostatin diela, ez di bate maiten prejune diela eta triste eta alemanian han negin registratuk izan tutuk izi erriko kondizionetan. Fe, uste diat eh, mementun ja, e, eh, biziko enregistramentu entzuntiat, eta bon, kantoiak... Hantoiak ezagunak, guai, guko ano gaztek emaiten tugunak, eh, prima egera, ene izar maitia, partitzeko tenoia, uh, eh, goizian goizik. Hola, etxahun barko hiuz palaue badie, eta geho ba omentuz, hola, bos pasei, hiutan hoita hamar bat, eh, bos pasei, eh, bon, ordu hetan kantatzen tienak, eta balin behoa egaldu seidienak. Eh, grabaketa hoik fidagar idia enzutentia gu gizon hoik oso goa idiela, ton abena ezina gogoa die, gu egiaduk e, grabaketa zaharretan e, eh, ufu hola agitzen dela. Bena, zuin hein eta fidagar idia, eta enregistramentu zahar horrek ez die egiten udu jazten dila goa idiela, ritman aldetik ez dutuk mentuz gubeno fiti goa ituk Ez dutuk fitea, ibena pu ritma bat bon, behiatzen die hola, eta, eta dienai, egan aldien artin, kasik sekuran ez duzuk ekuatzen, eta hoi, eh, madioi hen artekin aipatuik, egiaduk eh, badela gu eta hola, azken den buetan mentuz da egitu bat kantan pam, pam, pam, pam. Hola mini ataratze jauregian. Mm-hmm. Eta horrek, uh, berrek kantatzen dira ataratze jauregian. Ez dik bat hortan kantatzen. Eran aldiko benartin lotzen dik, hola, eta AE eh, A, E eta hoien gan, gainen duk eta lusazten dik kantoi eta uh, ederki emaiten.